som. Um, dois, testando, som. Ei, toca. A, um, dois, som, som. Ai, o bagulho é. Falar de. Toca. Dinheiro não, né? Dinheiro não tem. não tem. Vamos falar de dinheiro como, ladrão? Toca. Eles andam de naveira, eles andam de montão. A gente tá cheio de conta e ainda anda de busão. Mas quem diria, hein, ladrão? Quem diria, hein, ladrão? Ela aceita de quebradinha aqui pros favela. Dão, dão, dão, dão, down. Tchaleca, tchaleca, oi, Dão, dão, dão, dão, down, down. Tchaleca, tchaleca, tchaleca do chão. Dão, dão, dão, dão, Tchaleca, tchaleca, tchaleca do chão. Dão, dão, dão, dão, Tchaleca, tchaleca, tchaleca do chão. Não tá, não tá tá fácil não, não tá fácil não. Tenho que pagar aluguel, senão eu volto pro morrão. Quem diria, hein, ladrão? Quem diria, hein, ladrão? Antes era bucetinha, hoje é só bucetão. Down, down, down, down. Tchalaca, tchalaca, tchalaca no chão. Down, down, down, down. Bucetinha, tá ligado? Down, down, down, down. Tchalaca, tchalaca, tchalaca no chão. Down, down, down, down. Tchalaca, tchalaca, tchalaca no chão. Nossa, fiote. Dinheiro. Toca. Uns conta dinheiro, outros conta história. E eu só conto tcheleca. Tcheleca. <laughs> tcheleca. E aí, fiote? É, é. Tipo vavazinho. Tipo Eles andam de naveira, eles andam de ah. motão. A gente tá cheio de conta e ainda anda de ah. busão. Mas quem diria, hein, ladrão? Quem diria, hein, ladrão? Ela aceita de quebradinha aqui pra sua vela. Ah. Dão, dão, dão, dão, dão. Tcheleca, tcheleca, oi, oi. Dão, dão, dão, dão, dão. Tcheleca, tcheleca, tcheleca do chão. Dão, dão, dão, dão. Tcheleca, tcheleca, tcheleca do chão. Dão, dão, dão, Tcheleca, tcheleca, tcheleca do chão. Não tá, não tá fácil não, não tá fácil não. Tenho que pagar céu, senão assim, eu volto pro morrão. Quem diria, hein, ladrão? Quem diria, hein, ladrão? Antes era bucetinha, hoje é só bucetão. Down, down, down, down. Tchaleca, tchaleca, tchaleca no chão. Down, down, down, down. Bucetinha, tá ligado? Down, down, down, down. Tchaleca, tchaleca, tchaleca no chão. Down, down, down, down. Tchaleca, tchaleca, tchaleca no chão. Nossa, fiote. Dinheiro. Toca. Uns conta dinheiro outros contam história. E eu só conto tchalaca. <laughs> Tchalaca. Olha, fiote. Tipo vavazinho. Tipo vavazinho. Tipo vavazinho. Tá novo. Taco.